baie baie welkom. Presisters, dit is heerlik om die die kerk so mooi vol te sien. Dit is die laaste hoogtepunt, nee, voorlaaste hoogtepunt van ons jaar. En as ek praat van ons jaar, dan bedoel ek nou ons gemeente is hier 300 jaar oud en uh, ek dink dit is 'n groot wonder wat ons vanaand met mekaar kan deel dat Jesus Christus moeder en die dorse kom ek aan stand hou het en uh, dat ook ook gemeente is wat, wat in volle vaart ook sy koninkrijk kom en al die jou baie dankie vir die teenwoordigheid vanavond ek en sê nou dit is die, die voorwaarts wat ek vind want uh, eh, kerstdag en dat ek kan voor en dan ook ons hou jaar 31 december uh, 11 uur die aand Ek wil net 'n paar bedankings doen so aan die begin en uh, dan is my man hier ook klaar vir vanaand want ek saam met u hier vanaand nie. En ek wil begin deur um, vir Elsie en hom en baie dankie gesê vir al hulle redings rondom die Kersdiens. Daar's groot en ek het laaste week gesien hoe sy op grond het gekom staan om te hoor dat al die partye betrokke is vir en dan hoor ek dat hy sê dat maar alles is weg baie van die else die nome van die aarde weg en dan is hy gevra om net eh, die volgende paar gedagtes te doen en dan as ons nou op dat iemand uitlaat en weet ons so is dit en die kerk ons vergeer om mekaar so dit is nie om te sê dat ek begin weer baie dankie te sê vir NG gemeente hulle in die parlement. Dit is een van ons praktische gemeentes. Ons het vroeger in die jaar voor en gehad om kansrijding ook te, te heen. Ek het daar by die huis in die parlement gekreeg en toen die hapie was hier gewees en uh, dit is ook het deel van ons van ons eerstuurling daar gewees om, om ook kansrijding te heen. En vanavond is, is uit in die parlement hier met een koor en een kompie rolspelers om ook voor ons prachtige Ja, stel aan die, dus we nemen die meer daarover die, die sê. Baie dankie aan Hermine Miller vir die afrigting van die kerststel. Uh, al die toneelspelers, ek gaan nie hulle name noem nie, want ek gaan dit lank neem, maar uh, hoe daar die sekie is waar ons, wat voor afdruk het, baie dankie vir jou. Uh, koor en solisse optree, dankie vir julle insette. En dan ook die, die muziek begeleidingsspan, die voor, voorsang en die voorsangers, en dan baie dankie. Nou ja, maar Gert zou het mooi te maken. Eh, Verder ook Hardenberg, Eiland en alle rolspelers en dames. Eh, Ik heb ook al mensen zoals ook. Ik zeker dat als mensen zich dat geld op om vast te houden. Zo aan. Eh, en wij dan die drie prachtige dromen uh, aan stukken. En dan ook voor Jacob van Wijk, dat van ons Britias geschenk heeft. Hij is van een zoete veld van ons Britias, wij dan die. En aan alle andere dromen wat ons ook uh, geskenk gekry en sê vir baie dankie daarvoor. Nou net nog ons singeltjies, hulle gaan uh, die persies uitgeneem het by die Here, baie dankie vir julle. Ek dink julle is pragtig en uh, net nou wat ek sê voor toe kom, dankie daarvoor vir julle aanbid. Nou vir die mamas, julle is so mooi opgemaak. Klaudien en die vroudiens vir die verversings, uh, vir die koor vooraf, En dan loop die saal na die tyd en hy het dit gesê daar is lekker koffie teen na die tyd in die saal so ek nie hy sê dan gaan na die kerk en kom ons kyk verder in die saal na die tyd en ek het weer so in daar toe kom ontmoet dan ons kantoorpersoneel ook vir al die ander werk en rondom die redings die toegewyde spesifieke antwoord het vir dit sê maar dit sê bedoel nie en ek wil baie toegewyd vir die tegniese span want altyd vroeg vir alles hier is en uh, die opslag van die kamp baie dankie daarvoor en die rigting elke ander vrywilliger wat help het uh, met al die groot en kleine voorbereidings ons afvoerskoste die altyd met 'n glimlag op jou baie dankie vir jou tot die nelkamp vir die beligting en die deel vir ons uh, en groot afslag gegee het, baie dankie daarvoor. En dan laaste een is 'n uh, eh, dokter Kobus Hartin en uh, dit is danksy dokter Kobus dat vanaand gaan hy soos wat dit lyk. Nou eh, dokter Kobus is 'n uh, se lidmaat by die Nipa, hy was ook in die leen gewees, hy was ook in die sent gewees, maar uh, hy het hierdie kerk daar oor geskryf en ek wonder nou of hy net so ietsie kon vertel. Kom ons waar is jy? Jesus.